Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Вітаємо з вами в студії Дмитро Костенко, Джон Бокер і наш мовний експерт, професор грамотний. Yes, hello. This is Professor Grammar, and it's time for an English lesson. <laughs> Сьогодні професор навчить нас, як правильно використовувати непряму мову. Reported speech. Тож слухаємо уважно, що мають нам розповісти він та його асистентка. Yes, thank you, thank you, my friend. This is Professor Grammar. Yes, yes. Mm. And today's English lesson is about reported speech. Yes, reported speech. And with me is my assistant, Mira. Hello, Professor. Mira, Mira, Mira, Mira, Mira. Uh, telephone? Yeah, what? Oh, oh, yes. Uh, mm. Hello? Oh. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Uh, hold on. Mira. She says that I'm a very good singer. <laughs> oh, please, please. <laughs> she says I am a brilliant singer. <laughs> oh, thank you. Thank you so much. Yes. Bye bye. <sighs> Who was that on the phone? Hmm? Oh. Місіс Граммер. <laughs> Це до студії подзвонила пані Грамер, яка похвалила чоловіка за те, як гарно він співає. She says that I'm a very good singer. Вона каже, що я дуже добрий співак, хвалиться професор. She says I'm a brilliant singer. Вона каже, що я блискучий співак. Зверніть увагу, у цьому реченні опущено сполучник that. Це дуже характерно для розмовної мови. She says that I'm a brilliant singer. She says I'm a brilliant singer. І так, і так, правильно. І обидва ці речення то гарні приклади непрямої мови. She says that I'm a brilliant singer. She says I'm a brilliant singer. Ну що ж, а тепер пильніше придивімося до структури таких речень. Професор нам усе зараз продемонструє. Time for a demonstration of reported speech. Mira, my dear, I want you to go um, over there by the door. Uh, okay. you at home. We are now going to demonstrate reported speech. Over here? No, no, no, no, no. Over there, by the door. Okay. Good. Now, I want you to talk about yourself. That's easy. You at home. I will tell you what she says. A demonstration of reported speech. Отже, професор зараз покаже, як утворюється речення з непрямою мовою. Міра говоритиме про себе, а професор розповідатиме про міру. у третій особі. Слухайте уважно. Now for our demonstration of reported speech. Ready, Mira? Ready? Talk about yourself. Okay. <laughs> Um. Uh, my name is Mira Dovreni. She says that her name is Mira Dovreni. I'm British. She says that she is British. Um. I can speak Greek. She says that she can speak Greek. Really? Really? You can speak Greek? Yes. Ooh. Can I come back now? Ну що, зрозуміло, як працює непряма мова? Джон, покажімо ще раз. OK. My name is Joan. She says that her name is Joan. Вона каже, що її звуть Джон. I'm British. She says that she British. Вона каже, що вона британка. I can speak Ukrainian. Вона каже, що вміє говорити українською. Що? <laughs> Це правда? Звичайно. <laughs> No, not really. I'm joking. То ти просто жартуєш. Ну, добре. Тоді краще допоможи нам з англійською мовою. Точніше, з вимовою. Повторюйте, будь ласка, за Джон. She says that she is British. She says that she is British. She says that she speaks Ukrainian. She says that she speaks Ukrainian. Наш професор та його асистентка Міра розповідають нам далі про непряму мову. Але здається, у них скоро з'явиться ще один асистент. Цілком несподівано для професора. Слухаймо уважно. Yes, hello again. Mira and I are talking about reported speech. Now, this structure is often used by translators. Yes, I speak Greek. And I sometimes translate Greek into English. And sometimes. oh, <coughs> oh, my word. <coughs> oh, sorry, Professor. This is my cousin. He's just arrived in Britain. But, but we're on the air. Yes, Bobby. Γεια σου, Μοίρα. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. <coughs> Oh, sorry, Professor. Professor, this is my cousin, Bubby. How do you do? Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. He says he's pleased to meet you. Oh, yes, yes. Έχω ακούσει πολλά για σένα. Oh, he says he's heard a lot about you. Really? Good things, I hope. Καλά πράγματα, ελπίζω. Ναι, ναι, ναι. Міра перекладає слова свого двоюрідного брата, використовуючи непряму мову. Ось які речення ми почули. He says that he is pleased to meet you. Він каже, що радий познайомитися з вами. He says that he has heard a lot about you. Він каже, що багато чув про вас. На що професор відказав? Good things, I hope. Сподіваюся, добре. Ну що ж, Мірі сьогодні доведеться ще попрацювати перекладачем. Але нам від того тільки користь, бо ж ми почуємо ще приклади речень з використанням непрямої мови. Your friend, does he speak any English? Bubby, μιλάς καθόλου αγγλικά? Όχι. Uh, he says he doesn't. Oh, dear. Because you see, I'm afraid I don't speak Greek. Latin, yes, but not Greek. Τα ρούχα του καθηγητή είναι πολύ ωραία. Oh, he says your clothes are very nice. Oh, oh, yes, yes, yes. Yes, my gown and my mortarboard. Thank you, thank you. Για, για, για πλάκα τα φοράει. Όχι, δεν είναι. Τι λες τώρα. Άστα, άστα αυτό. Uh, What? What, what, what, what? he, he says your clothes are very nice. Oh, oh, I see. Uh, yeah, oh, thank you, thank you. Ну що ж, Міра не сказала професорові, що ж насправді сказав її двоюрідний брат. Її переклад звучав так. He says that your clothes are very nice. Він каже, що у вас дуже гарний одяг. Професор, зрозуміло, вдягнений у традиційне професорське вбрання. A gown and a mortarboard. Насправді, двоюрідний брат Міри подумав, що професор так вдягся просто заради жарту. Міра опустила це в своєму перекладі. Зрештою, наш професор, хоч і дивак, але дуже добрий. То чого ж його дарма ображати? Ну що ж, а тепер самі виконаємо вправу. Вправу з перекладу. Я казатиму речення українською, а ви перекладайте їх англійською, починаючи словами he says. Отже, наприклад, мого друга звуть Алекс. He says that his friend's name is Alex. Зрозуміло? Ну, а тепер ваша черга. Не забудьте починати речення з he says. Вправа. Мій друг з Нової Зеландії. He says that his friend comes from New Zealand. Наступне речення. Мій друг живе в Лондоні 10 років. He says that his friend has lived in London for 10 years. Все вийшло. Ну що ж, а тепер потренуємо вимову. Джон читатиме речення, а ви повторюйте у паузах. She says that her name is Mira. She says that her name is Mira. She says that she comes from Greece. She says that she comes from Greece. She says that she has lived in London for 20 years. She says that she has lived in London for 20 years. Чудово! Ну що ж, на сьогодні це все. Але чекаємо на вас на наступному занятті із професором грамотним. Cheerio! Уроки англійської. Подкаст bbc.ua